Znači prvo poglavlje koje se ograđuje iz poglavlja Fika, to je, to je Babul, Babul Mijah, poglavlje o vodama. Ili neki učinjaci kažu ah, Kamul Mijah, propisi voda. Ja ću navesti ono što je on, što je on spomenuo, pa ćemo se onda malo osvrnuti na to što je on spomenuo. Nakon naslova on kaže pod jedan, kaže taharatu ma il metar. Kaže čistoća vode kiše, odnosno kišnice. Da je, znači, hoće da kaže da je kišnica čista doka, zato je ove, kaže, riječi uzvišenog, en I on spušta na vas, spušta vam i sa nebesa vodu, misli se na kišu, li u tahirakom bih, da bi vas očistio sa Da vas očistio, što znači da je čista, da je kišnica čista. Dalje spominje čistoću vode, odnosno voda od, od leda, od grada, od snijega. Pa kaže Taharu tomad Selđi Volberad, a to ono što došlo u vjerodostom hadisu, kojeg bilježi Buharija i Muslim, u kojem je došlo da, da, da je mustehab dobiti onu početnu dovu namazu, umjesto subhaneke, ova vjerodostojnija nego subhaneke, Allahum maksilni min hata jaje bi selđi vol maju vol barad. Allahu moj, očisti me, eh, od mojih grijeha sa selđom, sa snijegom, sa vodom, berad, sa ledom ne bi se spominjalo u hadisu da se, da se očisti od tog da nije do čistić, da nije čisto. Ovdje spominjem to kako se razumije da je nešto čisto. E, ovdje sad, ako bi neko pitao da dodamo to, dobro, zar može čovjek sa snijegom da se čisti sa ledom? E, ako se sjećate, neka smo govorili, kada, kada se čovjek može abdestiti sa snijegom ili sa ledom? Onda kada se snijeg i led pretvore u vodu. Ti uzmiš snijeg i sa njim operiš ruke i on prilikom pranja ruka zbog temperature tijela se pretvori u vodu. I čim se pretvori u vodu i operiš onom tekućinom, znači ispravno ti je taj dio koji si oprao sa snijegom. Tako ako bi umio bilo koji dio tijela oprao, znači dokle god se led ili snijeg topi, i pretvara u vodu i kapi i ti time pereš i ispravan ti je abdest i gusul od toga. Znači, to je, znači, to, je pravilo. Znači, ako bi čovjek uzeo samo ledom onako da potrlja ledom, a da se ne pretvori u vodu, znači naravno da to nije ispravno. Sljedeće, po tri kaže Taharatu Mal Bahar. Čistoća morske vode, zbog hadisa, vjerodostojno u kojem je došlo huva tahu rumauhu el hillu tuhu. Hadis koji je inače jedan od prvih hadisa koji je zapisan u Bulog Maramu, obrađivat ćemo ga i kad dođe vrijeme, kaže eh, da je upitan poslanik sallallahu sallam o o morskoj vodi, u dužem hadisu, eh, u dužem smislu da ima povod zašto je upitan o tome, on je rekao, kaže, eh, huva tahur, znači morska voda je tahur, znači da je čista, Eh, mauhu, voda, nije da čista, kaže el hilumetetu i da je dozvoljeno u eh, životinje koje budu u moru, uginule životinje, mrtve, žene, mrtve životinje u moru. Hadis ukazuje, znači jasno, eh, takti, jasno svojim tekstom da, da je morska voda, iako je slana, znači za razliku morske voda koja je slana, a imamo ove naše izvorske koje su slatke vode, pitke, razlikuju se, jedna i druge su čiste čiste za abde, za gusu. A onda kaže, وَتَهَارْتُ مَاِ zemzem, Lena Rasul sallallahu alaihi sallam te odda min maj zemzem. To je došlo jel, u nekoliko hadisa. E, čistoća zemzem vode, kaže jer je Allahov poslanik sallallahu alaihi sallam abdestio od zemzem sa zemzem vodom. <clears throat> Da ne spominjem, znači to da spominjem to vjerodostojnim hadisma. E, peto, taharatu mail abar, čistoća e, voda bunara, koji su bunarima. E, zbog riječi poslanika sallallahu sellem fi biri hadis u kojem se spominje bunar, bunar oko kojeg su bile, kog se bacalo smeće i to raznorazno smeće uginuli životinja, otpada, od ove nečistoće, ovi ili oni. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao inel ma'e tahurun la yunajjisuhu shay'un. Zaista je voda čista i čisteća, ne može ništa zaprljati. Osim kada to ćemo spomenuti išala. Osim kada kad promijeni jedna od tri svojstava, stava, spomenut ćemo to poslije. E, hadis ukazuje na to, znači, e, jer govori direktno o bunaru i to o bunaru oko kojeg baca ono smeće. Da je, onda, da to je čista voda, ne može ništa zaprljati, a imamo vam već malo učenjaka kada, kada promijeni određena svojstva da se može zaprljati. Da je, da je osnova bunara da je to čista voda za koristiti. Dalje, e, čistoća. tu ma har, Čistoća rijeka E, dokazuje, navedni dokaz da, da, su rijeke, da je voda koja je u rijekama čista, na osnovu hadisa, na alihi, ra'aytum law an nahran bi bi ahadikum e, šta mislite da je, da je rijeka na vratima nekog od vas, e, yaqtasilu minhu kulla yawmi kulla yawmin khams hamsa merrat, da se kupa u njoj svaki dan pet puta hel jebqa min e, da li bi nešto od nečistoće ostalo na njemu. E, hadis govori naravno o jednom drugom kontekstu, ali u stvari ukazuje na to e, da se spominje čišćenje sa, sa vodom koja je u rijeki, što ukazuje na njenu čistoću. da, da se sa njom može čistiti, da ona čista sama po sebi, da je čisteća kako to Fukaha govori, oni imaju tu termin. Pa se neki učenjaci dijele vode na tri grupe, a neki na dvije. E, e, dvije grupe, odnosno e, dva dijela. Neki kažu, skupina učenjaka, fatiha. unutar meziba, kažu imamo vodu čistu, prljavu i čistu čisteću. Hajde ovo čistu i, ovaj, i razumijemo ali čistu i čistu čisteći to ne razumijemo. Kažu ovdje čistu, čistu, kaže mislimo da je čista sama po sebi, ali nije čisteća. Ne može, ne može drugi, neko drugi sa njom očistiti. Čista sama posebno misli se kaže na, recimo, poput ovaj, e, soka od neke biljke. Sama po sebi e, to kao voda kao čista. Nazivuje je vodom, to je problem. A onda imamo voda koja je e, čista i, čista, i čisteća, kao, kao voda, recimo kišnica ili iz bunara ili rijeka. Znači ona sama po sebi čista i čisti nešto drugo, odnosno možeš uzeti abdest i gusu sa To je jedna, jedna podjela kod fakija. Fakih znaju neka, znači neke stvari dijeli, pravi dijel, za mnoge stvari od toga neka nema dokaza, nekad ima dokaza, ali ta podjela je jako bitna kad dođe u nekim detaljima gdje, gdje nam nisu, gdje nam e, neki savremeni stvari gdje dođe, nema širijeska argumenta, pa nam dođe ta podjela jako dobro da bi, da bi razumjeli svrstali tu meselu u određenom pogleda. Druga skupina čenjaka dijeli vodu na samo dva, čist, e, na, na prljavu i čistu. Prljava je e, ona sa kojom se ne može uzeti abdesti gusul, čista je ona sa kojom se može uzeti i gusul. Znači ovdje nije riječ o vodama za pit, nego riječ je o vodama sa kojima se može uzeti abdesti gusul. Znači, o, toj, o, toj, vrsti podjela voda govorimo. A ono za pit, to je poglavlje za sebe. Znači, tu dolazi za pit, to dolazi, dolazi poglavlje pića, poglavlje hrane i pića. To je posebno poglavlje u, u, iz, iz oblasti fika. Sljedeće kaže voda الماء متغير bitul, bitul il mukti tahirun lijenahu i, i jasudok kalu ta'ala. Kaže, voda koja, koja se promijenila zbog e, dužeg boravka u takvom stanju. Kaže, ona je čista. Zašto kaže? Jer se može na nju odnositi riječi uzvišenog felem teđidu ma'en jememu Ne nađete ovdje riječ o koja spominje uzimanje, uzimanje e, tejemuma, kaže pa ako ne nađete vodu, onda uzmite tejemum, kaže ovdje je voda došla u općem smislu. Nije došlo, kaže, tu da se kaže, promijenila se, ne promijenila se, duže stoji, nije duže stoji. Naravno, sad ovdje imam problem, to voda koja se promijenila zbog duže boravka, kako se promijenila, šta se mi se promijenila? Promijenila okus, izgled, boja ili tome slično. E, ovo, ovo poglavlje prvo, ovaj, imat će se šta pregovoriti na njegov pristup ovdje s fikcije strane obrađivanja poglavlja, jer nije bilo potrebe za sve ovo što navodi ovdje. Za argumente ove sve koje navodi za određene vode da su, da su one čiste. Nije bilo potrebe da sve navodi. Zašto? Dovoljno je bilo, dovoljno bilo samo da se, da, se, da, da se kaže da su osnovi vode čiste. Osim te i te i te. Doće nam to poslije, neko drugi kako drugačije obradio. Kaže također ovdje, kaže e, et taharetu, pardon, ma ili mustamil. Čistoća upotrebljavane vode. Kaže, ona je čista, kaže, lijenehu sallallahu zilem meseha resehu bima beqje min vadu ihi, vadu i jedeihi. Kaže, jer je poslanik sallallahu alaihi sallam uh, e, učinio mesh po svojoj glavi od vodi koja je ostala od vode koja je ostala, znači prilikom pranja njegovih ruku. E, šta je ovdje, čemu riječ, kako je ovdje riječ? Znači upotrebljena, znači misli se upotrebljena, već upotrebiš u pranju nečega i ona ono što ti ostane vodi svejedno na rukama ili, ili kapne dole, pa ti nju uzmeš i sa njom dalje periš određeni je ta voda čista ili nije čista? Za abdes misli se gusu. O tome je riječ. Oko ovoga ima razilaženje, zato on navodi ovdje da je ispravan stav i to je ispravan stav, znači da je e, voda upotrebljavana voda. Kad kažem upotrebljavana, zamislite da neko uzme abdest i kad priliku uzmanja voda, sva ona voda što spadne i sa njeg spadne u jednu posudu, u legenje. I onda i od istu, tu vodu drugi uzme i sa njom abdesti. Da li je njemu ispravan abdest ako uzme s tom istom vodom? Ili uzme gusul i ostane ona voda ispod njega. I onda uzme tu istu vodu što uzme gusul da, on, da se on abdesti ili uzme gusul. Je ta voda ispravna, ili čisteća, ili može sa njom uzeti O tome je riječ. I oko toga ima određeno razilaženje, a ispravan stav da je to voda čista i čisteća. Ovdje ne govorimo, opet govorimo, opet naglašavam, znači, nije ovdje nije riječ vodi za pijenje, nego o vodi za abdes i za gusu. Također dokaze, kaže, zato, kaže, jer poslanik kaže, sabbe vedu ih ala džabir. Jer kaže, poslanik sallallahu alaihi wa sallam, eh, od ostatka vode koja je kod njega ostala, kaže, e, on je, kaže, posuo, uh, posuo kaže, uh, vodom radi radijallahu anhu. ovdje, kad kažemo fadleve duhe, ono što je ostalo od njegovog abdesa. Zašto kažemo ostalo? Zato što prije nisu imali mogućnosti, kako nas sad na česmu odvrneš i, i, i abdestiš. I čak je rijeđi slučaj bio ono da uzmu, ko što su kod nas prije dide radile, uzmu ono, kako se zove ono, testija, nije, kako se zove ono, posuda ona, brik ili nešto, nije bitno. U to naspije se vode e, i onda sam sebi poljeva i abdesti se. To je nekako najslađi, najljepši abdest ono kad uzimaš. Ono, polako, fino. O, dok sad početno ono brzo ide, voda teče i sekiraš se, ode puno vode i tako. Ovaj, a ono prije polako, sve ono polako, kap po kap i trljaš. A, ovaj, a oni su još prije toga nisu ni tako, nego bude posuda i u njoj voda bude. I onda rukom sebi zakači vodu rukom zakači peri, pa rukom zakači, pa tako, tako. E, pošto on, pošto on rukom svojom zakači tam, znači ta voda vrati se vode od njeg i upotrebljava je vodi i mu to vode i prsko je tu vodu. I dođe da ta, tretira se ta voda, to što ostalo mu od vode, da je ona upotrebljena voda. Da li, da li se sa njom treba, da li sa njom ispravno uzeti neko drugi abdest ili nije ispravno, o tome riječ. Također, e, ovdje navodi znači, još argumenta, kaže, a ta fadle vedu i umu selem, dao je, kaže, ono ostatak vode što ostalo od njega, dao je umu selem i radi anha i Ebu, e, Ebu Musa, e, e, Šariju i drugima, što ukazuje da je čistoću upotrebljavane vode. kaže taharat al ma'a khala khalatahu tahir min ghayrihi wa baqi ala musamahu li qawli liman ghasala ibn ibnatuhu Zainab kaže čistoća vodi sa kojom je pomiješano nešto što je čisto Znači imate vodu i pomiješa se nešto drugo što je čisto. Poput knjige, papir upadne u vodu. I on se malo istopi. Pomiješa se sa, sa, koma, sa kamen upadne, zemlja upadne. I slegne se ona zemlja, ostane ona voda opet. Znači pomiješa se nečim što je čisto u osnovi. Da li je ta voda poslije, ili tad kad već u njoj postoji to što se pomiješalo sa njim čisto, da li je ta voda, da li je ta voda ispravna za abdes ili za gusl? Kaže on ovdje, وَبَقِيَ عَلَى مُسَمَّاهُ Ako ostane ta voda i dalje se naziva vodom, ako se i dalje naziva vodom, onda ona čista. Šta znači dalje naziva vodom? Pa ako je pomiješaš, staviš joj čaja unutra. Uzmeš vodu i staviš kesicu čaja. Proključa čaj i postane, dobije drugu boju nešto. Postalo čaj. Znači više se ne zove voda, nego čaj. Je tako? Uzmeš vodu, proključa i staviš kahvi. i poslije ne zove voda nego kahva, je tako? Znači promijenilo ime, više se ne zove voda. Znači kahva i čaj nisu ispravni za abdes i za gusu. To hoće da kaže. E, znači ako se pomiješa s nečim što je čisto, čaj i kahva su čisti. A kad se promi, kad pomiješa sa njima, promijeni ime, više nije voda nego kahva i čaj. I više se ne može koristiti. Dokaz za to da je dozvoljno koristiti vodu koja se pomiješa sa nečim čistim, a i dalje se naziva vodom, Kaže, to je hadis uh, kada, je, kada je vršen gusul uh, njegove čirke Zaineb. Uh, kada je on rekao ženama koje su nju kupale, koja je preselila. fil ahiruti kafura. I kaže, zadnji put operite, okupajte. Znači, njegovu čirku, okupajte zadnji put da stavi kafura, to je vrsta biljke, vrsta biljke koja se stavlja ovdje kao vrsta mirisa, koji dan danas postoji, znači stavi se da miriše osoba koja se gus, gasuli, ili gusuli, svejedno. Ovaj, e, gasuli misli se e, mrtvac koji se kupa, a u stvari njemu se uzima znači, kupanje, šerijesko kupanje mrtvacu. E, uglavnom, znači, rekao da se pomiješa sa kafurom, a to je, vrsta, to je biljka. I ta biljka kad se pomiješana, znači čistin je pomiješan. A i dalje se to tretira vodom. I time, znači, ispravno bilo. <clears throat> E, također kaže وَغْتَسَلَ وَهُوَ وَمَيْمُونَ min قَسْعَةٍ فِيهَا Eh, Etherul Ađin. Eh, u vjerodostom Hadisu je došlo da se okupao, uzeo gusto šerijesko kupanje poslanik sam sam i njegova supruga Mejmuna iz eh, posudi uz posudu koje je ostalo tragova brašna tista, Ostalo tragovi, znači ostalo brašna tijesta, a tu je bila voda i e, on se okupao, uzeo gusul sa tom vodom, što znači kad se voda pomiješa s nečim čistim da ne mijenja, a ostali i dalje se naziva vodom, da je ona čista i čisteća, da se može koristiti. A onda dalje spominje po deset, kaže ma e, kaže, e, preče je da se, da se osoba čuva i kloni toga, da uzima abdest sa onom vodom, ostatkom vode koje je koristila žena. Lenio ne bio sam sam nehan veda rađo bi fadli taharet il mare. Jer je poslanik sam sam zabranio da se abdesti e, muškarac sa ostatkom vode koja ostane od žene. Znači to je došlo vjerodostojno hadisu. Međutim imao drugi hadise, hadis koji prenosi muslim u svom sahihu, e, obrnuto da je, da je, da je koristio poslanik sa lalavim selem vodu koja je koristila njegova koja je ostala od njegove žene. Ali on spominje da je preči, znači ne kaže da je haram, ne kaže da je mekruh nego je preče. Oko ovog pitanja ima razilaženje. Taj hadis je spomenut u Bulog Maramu koji govori o, to, o toj temi sa tog, sa tog, iz tog ugla. Uglavnom, znači, nema smetnja se koristi voda, eh, ostatak vode i od ženi koji koriste, iako ima ovaj hadis. Eh, sljedeće kaže Taharatul ma'i e, Ida haletathu neđasetum lem tu gajirhu li, uh, li qavli sallallahu sallam fi arabi fil mešid ehriku ala bavlihi siđlen ili seđlen min ma'in. Kaže, čistoća vodi koja se pomiješa sa nečistoćom. Međutim, ta nečistoća ne promijeni, ne promijeni vodu. U kom smislu ne promijeni? Ne promijeni jedno od tri svojstva. Boju, okus i miris. Voda koja se pomiješa sa nečistoćom, ovdje sa nečistoćom, ne sa čistim predmetom. Voda koja se pomiješa sa nečistoćom i promijeni jedno od tri svojstva, boju, okus ili miris, ta voda postaje nečista. I e, na tome ižma učenjaka. E, po tom pitanju prenesen jedan hadis bilježga Beheki, s tim da je hadis, kako kaže imam nevoj složnost učenjaci, da je, da je slab hadis. Eh, ispravan propis je ovdje da se oslanja na iđma učenjaka, a ne na taj hadis. Eh, što znači nekad može biti iđma učenjaka koji nije zasnovan na šerijeskom tekstu. Iđma učenjaka je na tome, a, nije zasnovan eh, na, na vredosnom šerijeskom tekstu, naravno. Uglavnom, znači, zapamte ovo pravilo, znači, Boda znači, koja je čista, kada, se, kada u nju upadne neđaset i promijeni jedno od ova tri svojstva, boju, okus i miris, ta voda po iđma učenjaka nije za njom dozvoljeno ni kupanje, ni abdest. E sad je pojenta tu kad promijeni, kako znamo da promijeni. I tu je velika razilaženje nastalo među učenjacima. Znači, poznato i to ćemo obrađivati kada dođu određeni hadis koji je vezano za to. E, uglavnom, on kaže ovdje, ako ne promijeni jedno od ova tri svojstva, ispravno je tu vodu koristiti. Zašto? Kaže, zbog hadisa, ono poznato hadisa mu na lihi kada je onaj beduin došao u mešćid, pa mokrio u mešćidu. Prije mešćidu nisu imali tepiha, pijesak bio. Pa on mokrio u mešćidu, pa su ga prekili na shabi, htjeli da ga tuku i tako dalje, pa je zaostavio poslanik sallam i njega pozvao, pa mu rekao jel, da Mešid ne odgovara, da u Mešid znači nije te, te stvari i tako dalje, fino prema njemu postupio, ali pojent hadisa ovdje vezan za propis, da je rekao ashabima, kaže, ehriku ala beulihi seđani ili min Kaže, e, prospite na onom mjestu gdje on mokrio kantu vodi. Znači oni mokriju, tu je mokraća u Mešid bila. E, po, e, prodite kantu vode, znači kanta vode je bila dovoljna, dovoljna da, da odnese on, ono što je ostalo njegovoj mokrači, gdje on mokrio. E, I na osnovu toga zaključuju, znači da je to bilo dovoljno da se sa tom kantom vode i da to mjesto postane čisto. Jer je bilo potrebno više, on bi rekao da se stavi više. A onda imamo po ovom pitanju, znači imamo hadis u kojem je došlo e, i belegal ma'u kullatein lem jahmile eh, habet. Kada voda dosteg, dostigne dva kulleta, a dva kulleta to, uh, ima lagano razilaženje kolika je to količina vode, otprilike dva bureta vode ili jedno bure, ima razilaženje, 200 litara vode ili više od 200 litara vode, što nije bitno ovdje, kad dakle, razumete uh, eh, jedno mišljenje 200 litara vode, koje jedno bure današnje, ono, veliko bure, ono. Kaže, kada voda dostigne dva bureta vode, kaže, ona ne može nositi nečistoću, ne može se zaprljati. Pa su onda neki učenjaci uzeli se za ovaj hadis e, i onda on, i on spomenuo ovaj hadis. Kaže, taharu ma ida belaga kuletin volem toga iru neđase. Voda, kaže, kada dostigne, čisto, voda je čista kada dostigne dva kulet, znači ima 200 litara vode i ne promijeni se sa nečistoćom, ne promijeni se. Kad se promijeni sa nečistoćom, bez obzira koliko voda bila, bio bazen, znači onaj, veliki ogrom bazen, na promijeni se jedan od ova tri svojstva, to je nečista voda, to je jasno kod dan. Ali ovdje govorimo, on je uzeo ovdje rad po ovom hadisu, rad po ovom hadisu, znači da, da je voda čista, da je voda čista kada dostigne, znači, znači uđe u nju neđaset, ali je dostigla, ima znači dva kuleta, 200 litara vode, da, znači ima 200 litara vode ili više i upadne u neđaset, a nije promila jedno od dvoje sastava, Što znači obrnuto. Ako je manje od 200 litara vode i upadne u nju neđaset, bilo mokraći ili izmeta ljudskog svejedno, po njemu je nečisto. Izabro je taj stav. Međutim, ovaj stav je, ovaj stav je upitan. Jel? A oko ovog ima lagano, e, e, lagano, u stvari nije ni lagano, nego veliko razilaženje, pa učenjaka. E, voda u koju upadne neđaset, kad postaje nečista? Znači imamo, to je poznata mesela, znači razilaš od toga kad postaje nečista, pa u mezebima unutar mezeba i tako dalje. To je tema, znači, a nama nije cilj ljudi da obrađujemo detalje tih mesela. E, ovo što on spomenuo, on je spomenuo ovdje tih 12 mesela vezanih za poglavlje voda. Spominjući detaljne argumente za one vode koje su čiste, onda one meselo koje se učenjaci razilaže, znači voda koja promijeni zbog dužeg boravak promijeni svoj svoj, onaj, e, svoj izgled i da je ona čista i tako dalje, popotrebljana voda spomenu pa je voda koja se, koja, koja se pomiješa sa čistim predmetom, pa voda koja se pomiješa sa nečistim. E, uglavnom, ovaj, e, naši kako drugi fukaha pristupaju ovoj temi. Ja ću navesti ovo zbog toga što ovdje mogao je ljepše i bolje. Nije bilo potrebe da spominje ovdje ti prvi sedam, osam tih stvari, da dokazuje da je voda rijeka, bunara, ovog, ono da ona sve čista. Nije bilo potrebno to spominje, da u detalje da ide. Jer nekom može doći nekom vrstom vode i da kaže dajem dokaz da ona čista. A ona u osnovi čista, znači nije spomenuta u širijskim tekstovima. A ona čista. A dajem dokaz, nema dokaz, znači nečista. Znači nije, nije trebao ići, osnova je, osnova je da, su, da, je voda, da je sva voda čista. Osim što imamo argument šerijski da određena voda da je nečista. Tako drugi fukaha pristupa. I to je, to je priličnije, to je osnovnije. Kada je nečista, je to su ovi izuzeci. I zato imam Ševkani u svojoj knjizi ovoj, Durer Behije. On je ovako obradio to znači to su dvije, tri rečenice i završio s time. Kaže, Wal ma'u tahirun mutahirun la yukhrijuhu min min al illa ma ghayyara rihahu aw lawnahu aw ta'amahu min najasat. Kaže voda, uopćeno voda, bilo kakva voda. Ona je kaže čista i čisteća sama po sebi čista i čistijeća, kaže la ono sve, ne izbacuje iz ova dva opisa da je čista i čistijeća, kaže osim šta? Kaže da promijeni svoj boju, okus i miris sa nečistoćom. Znači svaka voda je čista i čistijeća, osim kaže da, da promijeni ovo, da čista i čistijeća, da, da izbaci iz tog svojstva to da promijeni jedna, jedna od ove tri stvari. Boja, okus ili miris sa nečistoćom, ne sa čistim prijednostom, sa nečistoćom. Eh, kaže wa anisani ma al-ism ismil ma ra tahira. A kaže, izbacuje iz naziva da je ona mutahira, da je ona čisti, da ona čisti, da sa njom može uzeti abdest ili gusul, to da se, da kaže, an ismi ma il mutlaq da se naziva vodom uopšte, kad se pomiješa sa čistim stvarima. To je ono što malo prije spominjali. Znači, voda kad se pomiješa sa čistim stvarima i nakon toga kad se pomiješa, ne zove se više voda, ona time prestaje biti čisteća. Sa njom ne možeš uzeti, uzeti abdest ili Ali i dalje, znači ona je, ne može biti čisteća, ali čista. Čista zašto? Za pit, mi bi pijemo. Sokove pijemo, tako? Ali sa njima ne možemo uzeti abdest. Kahve, čajeve pijemo, ali ne možemo uzeti abdest sa njima. Možemo sa kiselom uzeti abdest? Kiselom vodom. Što možemo? Nije promijenila ni boju, ni okus, ni miris. Kad kažem boju okus, okus ovdje se ne misli ovo, pazite, imate okus slana voda, kisela voda, slatka voda, je tako? Ne misli se na taj okus, nego okus onog što je iz, izbacuje iz, opisa voda uopćeno. E, Znači, on je opisao na ovaj način. Još kaže, kad, e, ovdje ona, znači, kad se pomiješa, već smo to spominjali. Pa se imate ovdje sad point. Recimo, zamislite neke bunarčiće mali na, na, pored puta ili na putevima i e, u njima bude žabokračina. Znate šta je žabokračina? Gdje budu žabe, pa ono zelenilo se pokupi, jel tako? Je li ta voda čista ili čistića? Možete sa nju uzmati abdest ili gusu? Ne. Znači, odmah razvojite ovdje. Znači. E, ako žabokračina na jednom mjestu postoji i ona se pomiješala s vodom, ona ima jedan status, ovaj čisti dio vode, bez obzira što je spojen sa njom, žabokračina nije nečista. Ovaj čisti dio vode, sam po sebi voda, ti zagrabiš vodu kao vodu, nema smetnje, njom, ona čista čistića. A da zagrabiš onaj dio gdje ima žabokračina, pomiješana s vodom, propis toga je šta? Čista jest, a nije čistića. Zašto? Pa zato što je to žabokračina, nije ono više voda, to je žabokračina. Znači ona je već promijenila svoj ovo ovdje što spominjemo. Znači nije više, nema više ono ime. To je kahva, to je kao što kahva čaj. Kahva čaj ili sok ili nešto. Znači već je promijenilo, promijenilo je svoj naziv, više to nije voda uopšte. E onda završava e, završava Ševkani ovdje sa onim bitnim što sam htio naglasiti, kaže ovdje wala farqa bejne u wala Nema razlika između velike količine vode i male količine vode. A to odgovara na ovo zadnje što je spomenuo, eh, odgovara nam govor o tome, što je spomenuo ovdje eh, Ajd Harni, a to je da voda koja dostigne dva kudleta, 200 litara, pa ne promijeni jedna tri svojstva, ona je čista. Znači što je ispod 200 litara, a bude ubačena đaset ona je nečista. Po, to, po njegovom, izabrao taj stav, to postoji taj stav. Međutim, ovdje Šavkani kaže, to je ispravni stav. Svejedno voda bila, velika količina ili mala količina, Kaže, wala feuka kulatin, bilo više od 200 litara, u duna, ili manje od 200 litara. Kaže, te je sakina, bila ona kretala se ili mirovala, svejedno. Kaže, mustamela, gar stamela, upotrebljavala se, ne upotrebljavala. Bitno da ispunjava ovo gore. Ova, ovo na početku što je rečeno, znači ona je čista. Svejedno ovo gore. Bilo upotrebljavana, ne bilo upotrebljavana. E, e, kretala se nakretala. Zašto kretala nakretala? Zato što Hanefije su došli jako neobičnim stavom. Oni kažu koja voda se ne može zaprljati sa nečistoćom. Kaže, ona voda, kaže, kad ti dođeš na jedan njen kraj, pa je zatalasaš i onaj talas ode na drugu stranu. Ona voda, kaže, koju, znači, koju kada zatalasaš i ode na drugu stranu, kaže, ta je, to se smatra voda malom vodom i nju može prije. Kako god tu uđe u nju, ona nečista. Kakav god vid neđase uđe, ona nečista. A ona koju zatalazaš na kraju i onaj talas ne ode tam s druge strane, kaže, onda, ona, ona kaže, ona je kad upadne neđaset u nju, ona je čista. Jako neobičan opet, znači nema širijeskog argumenta za tako nešto. Međutim, on se tako to pisali. I zato on spomenuo ovdje, kaže, mutaharika u sakne, svejedno bila, kretala se, ne kretala voda. Jer na, kraju nema argumenta za takvu stvar. Na kraju krajeva, koje je talasanje? Neko može zatalasati rijeku, van pliva na jednom kraju rijeke, odu talas na drugu stranu rijeke. Ispada rijeka, znači, znači na ogromnom bozenu velikom pliva i ode talas od bazena. Znači, koju, znači, to je e, opis jako teško da ga, da ga možeš uhvatiti ono da kaže da ga spusti u stvarnost. Ali tako su oni opisali u Hanefijskom mezebu. E, dok su ovi drugi se mezebi vezali za ovo dva kulleta. 200 litara više je litara, 200 litara manje od 200 litara. Radiš po ovom hadisu, vjerodostojem hadisu. Pa se od toga koja je količina, velika količina koju ne utječe neđaset, a koja je velika količina na koju ne utječe, a mala na koju utječe neđaset. Uglavnom, ovo što je rekao Ševkani, ovo je ispravan stav. Znači to da voda znači dok ne promijene ova jedno od tri svojstava kad se pomiješa s neđaset i ne izgubi svoje ime. Da se zove voda, miješajući se sa čistim stvarima, ona se smatra čistom i čistićem. Znači, ovo je dovoljno da zapamtite da završite s vodama. Ovo ostalo, kad se upuštite na sela Fakiha, znači, izađe kaže, zabolite glaviće, ne znam ko je šta rekao i koju podjelu koristio i šta su im koji argumenti. I s ovim smo završili ovo prvo poglavlje, eh, poglavlje i Mija, poglavlje o vodama. Svanaka Allahume vebjamtke, šhadu en la enta, etubu Andalusam, Andalusam, Andalusam.